Gurekin, Michel Etxebesto raiko hau zapeza, egunon? Bai, egun hontzier. Elgarrekin ari zan mauleren alde, hori da, zure zerrendaren eh, izena. Lehen eta bigarren itzuliaren artean, eh, aliantza entsegurik izan dea, zuen partetik. Uh, ez da gui, hafen, uh, eh, izan, uh, jakin dugulaik, uh, eh, beha bertzale zerrendak, uh, uh, alianza zerbait uh, esiatzen zilegitia eta komunistek ilan, beha gu uh, helazi dugu jaleike gue estona ez nolaz, uh, etzeiken ez gui e deuze proposatzen, bom, ez da, ez beste, ez da hirunako jun ahal izan, zenta ez di hon hartu goek ilan uh, Hala, bon, ba, iru izanen dira. Michele Etxebestu oraiko hauzapeza zira, eta bi zerrendek eh, leporatzen dauzute, ba, zure gobernatzeko manera, transparentzia eskasa, aipatu da, Zuk zer diozu hortaz eta beste gisa batean eh, ikusten duzu heldu den mandatua edo zuk nola jardukitzen duzu hori hori beste gisa zertaz ez dakit e, gugia be hor ginena eta e, ekitzen giena hor eta ara ara presentantze giena ordin mm. goetako bada izan itxe gaiteko baizik bada problematika edo transparentza eskaza ba, zentako, zentako ez zentako bai bon kampainan gia Eh, guk uh, eh, hortan raporte maiteko, erraiten dugu hoita hama bilkua publiko antolatu dutugula, eta bilkua publiko baten antolatzi ez da doidoia agentia eh, deitzia bilkua bat eta, bena bada lan prestatze handi bat, uh, eh, eh, estu maite egiteko, aitzinetik, eta eta geho bilkua horren antolatzia, eta artetaik uh, arra egitia, zenta gehia handi egidelaik edo pesi egidelaik behar delaik uh, wano arra egin, bon, gikoi egin dutuk, eta lui labadoti uh, egiten de bezala, hoita, hoita hamabi bilkua uh, hoik antolatuk izan eta bea ez da sekulan agertu. Ordean, bon, transparantza aipatzen alda nahi den bezala kampainan gira. Mm -hmm. Diru eh, aldetik, zuk eh, zer diozu, nola dira erriko etxiko konduak? Eriko eh, etxeko, mauleko eriko etxeko konduak e, eh, e, eh, sano dia, hortan ez da problemaik. Gero nahi bada, entzun dugu, e, kampainan, nahi bada e, zora bena ebena erran behar da, lehenik hamabi urte guntan hor giela kudean zan, eta ez dugula erro bat zor egin, habokin, hor, eh, hor zien zorretaik eh, heltu gelaik. Ordin eh, ez horro bat habo. Geo, helbuia balima da zoren tipitzia. ez da gaitz egitia, aski da obra uh, ar, gutiago gitia, investizamentu gutiago gitia, ben ez da gu helbuia bate, guk nahi dugu maule igiazit, uh, maule uh, hibu izanez, hiriburu izanez, be, badu guetako erresponsabilitate hoi, eta gue haitia da, uh, gaiza egitia, investizimentu egitia uh, eh, eta zorren tipitzia. Zorrak tipite behar badia berriz, eh, ba, askida gaitza gutiago gitia eta mm. behala tipitzen dia zorrak, mena ez da problemaik, eh, mauleko kontiak uh, eh, wanokuan uh, dia, Bon, geokuan ikusiko duk, komunistak hartzen badi hoi, ba, ikusiko duk zerta joan den. Mm, gauzak egiteko, eh, berderela investizamenduak diozu. Egin nahi dituzuen gauzen artean, eh, espartinaren etxea, aipatzen da, espartinaren zentro bat, Eta gai hortan, eh, asteuntan, aipatu duzu, berrikuntza bat ba, eta behar bada, eh, gisa hortako proiektu bat beste nunbait ere eh, balaikera, maulerendako konkurrentzia bat edo, aipatzen aldaukuzu gai hori? Ba, ipatzen, e, eh, gu eganatu da, gu e, ikustea jinda espartina eh, egile hori eh, bat hor, be donkisoz e, lantegiko sorzalia, e, jintzaik gui, mena e, ebai izan da beste sei espartina egilen ikusten, erran ez jolako dei bat ukentzila, e, departamentuko kolektitate baten ganik, eta, eta hoi, afen, aski harri-garri da aprifosta, mena azkenian, uh, eh, azkenian normale bai, zenta bada haimeste urte maule eta sibiuan aigiela uh, eh, sormarka gizako zerbait plantatu nahian espartinean enguian, eta azkenian uh, eh, ez delaik herria uh, be, beste herriek edo beste kualitetatek ikusten dira, hor badela parada turistiko tresna baten plantatzeko, demontatzeko, bon, Edo izai gui uh, ben, berriz galtua Sibiu dela eta berriz deja fluua dela, Bon, ikusiko dugu gu, uh, izentatu ibagia. Eta hor proposamen bat izan da, uh, denek netako, denek uh, uh, hunartu behar Alde batetik uh, espartinia etxian ez espartinia salzia bena bai uh, espartinia sola hoi beita, uh, hortan beita uh, sola hor ekoiztia. Eta guneko, Sibiuoko, espartinia giler, espartinia sola hoiko ordina eh, maulen edo sibiun eginik egiaztatuik, eh, espertina egile hoiek, eh, espertina zola hoien saltzia. Ordina aktivitate hoi alde batetik, eh, espertina txian balizate ekilibro ekonomiko bat hor izanen den privatientako, zenta ezpeita ezpeitu publikoak egiten mena bai pribatu batek eta bestalde espartine egilek balukie be sor eh, plantatzeko ben eh, ben eh, ekoizpenen egiaztatzeko xibeuan ekoiztu espartine sola eta goetako mena hoi itziko mm dugu mm-hmm. ondoko mm eta edo ondoko hilabeteta mm on bi itzuliak uh, ba uhundira ganik, Bien artean, eh, ezin ahantzi, osasun eh, krisia bat eh, izan dela, eta oino hor dela. Krisia ekonomikoaren belduja ere hor da, maulen komertzio ekipia bada, badira ostatuak, badira enpresa ekipiak. Nola, nola jardoki, erriko etxetik, zer egiten alitaike, hori buru egiteko, eta mauleko ekonomiaren laguntzeko? Ba, zer egiten ahalden eh, lehenik hor izan, eh, eta hor izan gira krizia da bon, uh, eh, zerratu izelaik be, aipatu dututzen ostatiak hor, bon, nik bedea bedea uh, ostatu jabe hoiko uken dututu telefona, da la kutsatu han hor, ikusteko zertan zien, eta ikusteko e, hor uh, beitzen uh, beitzien PGE pregaranti eta dispositif hanitz hor uh, regioniak ebasutin laguntza sumait, uh, bede bedea bakotxe txekin ikusteko dosia hoik egin zutienez, zertan zien, eta fe, hoi, hoi lehenik, hoi krizia den bon, eta krizitik eh, landa, ba, egin ahal egiten dugu laguntzeko, ordin galtro bat dutug, eta gu galtro uh, eh, orro erbai erraiten dugu, um, ekonomia laguntzen dugu oai uh, etxian, um, Eh, ohartu gia, bena hor eh, konfinamentia finitu onduan, ohartu gia Euskal Herrian, etzien bi merkatu baizik, eh, bi asteko merkatu baizik uh, zabalik egon, azparneko eta maulikua. Eta maulikua egon da, beste, bestiako zeratu zelaik unguien otan, uh, mauliko, maulikua, salbu lehen esken eguna ordin zeratu beita, jim beita hor manhia gainetik, paisetik bena ondoko hastian, uh, behar, nik ikilan edukatuik euh, zabaltu dugu. Eta jakin behar da zabaltu dugu, eta jandarmak euh, hor ziela, hede euh, argazki egiten, ikusteko nul egiten zen, eta ondoko, ondoko neskene genin, berriz baimen ekenen genin Hola, hoi da nahi keia bat, afen aspaldi danik komerzio eta ekonomian haigiagu, hain ni eta, eta jarrik izan dut egu, zer dien problematikak, eta, eta um, amini bate uh, gobernamenti laguntzea, um, eh, eh, jabaki hartzea eta guetako behar bada derogazioa zumait, baina bai, nik ez dut eh, hor uh, zedituko eta laguntuko ahaloz, eta geho segiten aldin uh, mintzaldetik landa herri batek, be, kontsumitzalek berriz uh, gue, gue, komerzante tipi hoien gana uh, jun behar die, berriz ben konfiantza agertu eta berriz uh, leheneko bizi normal bat eta alde hortaik uh, jun. Mhm. Michele Txabest, elgarrizketa honen bururatzeko, on bigarren itzulia izanen da ekainaren ogoita sortzian, berra da azken hitz bat uh, mauletarer, uh, maule lestareko biztan leher, eh, zehatza izaiteko, Zendako zure alde bozkatu behar da eta ze diferentzia behar bada beste lister konparatuz, eh, argi gantzan ba. promolean edo elgarrekin eh, arizan mauleren eh, alde zehendaren zat? Ba, Guetako zu eh, hauk erran deja, uh, eh, ehen eta berroita hamar bat zela lehen eta hiugerren listan hartin. Bon, hiugerren listak ez du, uh, ez du, uh, eta xantzaik bate uh, meiela helzeko, zenta lehen unguiko emaitza zen hoi, bena behar da jakin uh, kajik beste haimeste beharko dila botz atzaman, uh, hiugerren botz abokin behar lukila egin, uh, lista horrek uh, behar bada, behar bada, Gu hulianago gia eta guk badugu, elkitzen ginen bezala eta hainbeste lan eginik, jentik erranik, bena eh, ez da problemaik iganen zide, hau eta hu, eta gue ez da boskatzea jun, hor argiki, eh, argikiz, eta bi unguien artin uh, ikusiz uh, nur boskatzea jun, uh, bo, ikusi hor bagunila uh, potentziel handia, eta bigren eh, gaiza, bigren gaiza da eh, eh, komunista uh, meia bat balin bada maulen geho, hoi posible beita, uh, ba, horrek mesu txar emanen du uste dut kampuai, uh, nahi aizuer eta bai herri alkargoai, mena komunistek ilan, uh, da handiak badia eta guk badutugu ikursiz ben zerrendan ez zela ez dela inhue, kudeantzan be denboan edo be ofizioan, ez dela inhue, finantzan ez dela inhue izanik eta jakitate horrekilan, joialde batetik, eta bigerenik gerenik eh, egiazki badugu duda, eh, eh, zer emanendin uh, holako, holako me bat balimada uh, ekonomia aldetik, zenta me horrek la laguntu dutu langiliak lantegiek zerratu zienian, laguntu berdia langiliak lantegi bat zerratzen delaik, hoi segur, laguntu behar da, zenta morala aldetik eta e, eh, sos aldetik ebai ez, baina e, zerratzen dira lantegi bat, eh, lanpostiek galtzen dia, eta gue lana gu, e, gu kuste dugu lehenik, e, lantegia behar diela bizik etxeki, eta geho dila, geho dela izanen uh, hilabete saiak eta geho izan dela fiskalitatea. Um, komunista mea bali horrek, horrek ja, ez dut errenen uh, eh, komunista horrek ja, ez dak den lantegi bat, ez dak izer den jente enplegatzia, eta mm, goetako uh, kaltegarri uh, lizateke holako bat uh, helbaleri mm-hmm. mauleko heriko txiai. Michel, Michel gaur egungo mauleko hauzapeza, mil esker, bestali bat ahtio. Bai, beste bat ahtio.